haheze igihe kingana gute haraheze eh, nk'indigi itatu nyakubahwa mm. eh, icyo kibazo abajejwe amatara bababwira gute atubwira yuko ngo ariko barabikurikirana kugira baza n'ibindi turahasika ariko ibindi turahasika ntibahasika none nk'abantu twari tugeye bari tugeye ubuzima kw'ayo matara bwaciye buhagarara buri mu nta kazi usanga kariko karakoreka nk'abijyanye n'ibikorwa n'abinagamba usanga nyine bitagenda usanga bimeze nabi cyane twasaba rero nk'abagiye geregide go hiyo ibujumbura basize nk'igisata hiyo ubu turabira bakatuzanira icyo cyuma kugira ngo ubuzima buheze bubandanye nyakubahwa yego nicyo twasaba urakoze cyane ah. Eric eh, ngaho mu kayongozi kumbure abo byiga babyumvise barazoheza barabe ko bokora ibishoboka byose kugira ngo mushobore kuronka umuyaga nkuba ngaho ibwera hanyuma kandi nagomba kongeraho mhm. nakajyanye na ka kabarabara babijejwe barabe barabe rwose icyo bodufasha kugira ngo tugire imigenderanire myiza akabarabara kabe keza kugira ngo natwe tujye turisumamo tugenda hameze neza hmm. hanyuma mugire amahoro aho ugira ayandi nawe hike ngaho mu kayongozi nuko ni isaha zibiri zirenga iminota itanu mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe mwiriwe neza mahoro mahoro tuvuye mu kayongozi ubu tugeze muhagarare neza ariko muhagarare neza kugira ngo dushobore kumvikana atari aho naho n'ubumva ntituri bubandanye twumvikana mwiriwe mwenda twakuwe joseph amakuru burezi pascal kararumiye atatubariye n'aya amakuru mutamenye ngaha aha abasigari haraguye urubura rwose ku munsi wa kane urubura rukabije no mu gitondo rwari rukiboneka ku munsi ugira kabiri bagahita mm. kwikorera barebe bakazoraba ibishoboka kuze bagafasha abo bishoboka mm. hononekanye nk'ibiki ga joseph hononekaye nk'ibiki eh, imirima n'ubu ko ari mu mirima myinshi ibigori imyumbati n'ibiharage mm. Mm-hmm. ayandi makuru nayo mutamenye mm. agomba kuvuga kuko eh, ariko baratoza amahera mu mwonga mm. bajya bari kuriha mm. rero ngende ko ari umuntu nasanze shefu dezone yafashe ariko arayamutoza arayabura bamusaba ibihumbi bitandatu ariko mugabo bategetswe kumusaba inoti y'igihumbi ngo kubera yatevye kuyariha mu by'ukuri ndayamurihira ariko mugabo ndabaha amafaranga menshi bansubize bangaruhe mm-hmm. agomba kuyarya yose kuyagumya yose ndamubwira ati rero kubera iki wowe ugumiriza amafaranga ni kubera iki mm. rero ndamugiriye impuhwe nawe tuguma ugomba kundira amafaranga ati unsubize amafaranga y'iwanjye hanyuma umutware ntamara mm. byanka ndayahabwa n'uwo bari kumwe rero nabonye umenya iyo ngendo ntibereye ku muntu nawe asanzwe arongoye abandi mm. bakwiye kuraba abakorere bakaza baraba ingene bagerageza kwishyuza amafaranga barabe baze barabikora mu muco mm. ibiza birabashwanisha n'abenegihugu mm. none ayo mafaranga yo mu mwonga bayatangira iki ga joseph ntashoboye guma ku murongo ariko mwiriwe ninde twakuye toma dusubiye mu ruyigi eh, mu ruyigi kabisa mhm. duga kwija ego ijambo ntiyagomba ko icyo nagomba kuvuga mhm. mm, ndakumva neza eh, ni ukuvuga eh, twifuza ko tworonka twariro ririmo rirakorwa kandi ririmo rirakorwa neza mm. mu ncamake ni barabara rica kuri komini nyabitsinda maze rigaca rigashira mm. rikongera ikabandanya no mu kinyinya iryo barabara murazi ko twari birebire cyane ubu rero ku rugero rwiza ariko rero ikintu twagomba gusaba niyeri arikoresha ni ukuvuga amasanganya ni menshi amasanganya kuba ajya amabize bimba mu ibarabara ajya amabize yo bimba mu ibarabara no kuvuga urazi ko babanza kwimba uruhande rumwe kugira ngo imodoka zibe ziraca ku rundi ruhande hanyuma rero bakaba barashyira ajya amadeni mm. kandi ibarabara usanga ririmo riraca mm. ikibazo biraho biri rero mm. vuga bagiye barimo barakora ry'amadarete bandanyatoye biriko biracikagurika toya ariko yariko aravuga ibijyanye n'ibarabara ariko kogwa iryo uh-huh. asa neza bwana mm. wareka uravuga ibarabara ariko rirakogwa ariko ukagira uti nibongeremwo uh, eh. ahantu uh, ho kugabanya umuvuduko ni ukuvuga icyo ngomba kuvuga turimo mhm. turasaba umunjeniyeri mm. akoresha rino barabara kugira ngo abandi bantu bariko barakora ry'amabize mm. bashyireho ibimenyetso biri ku metero nk'ijana n'iburi mhm. na mirongo umunani kugira ngo abaza batazi ko ibintu byahindutse babone yuko harimo harakorwa bwema abantu b'amasanganya eh, eh, barimo baragira amasanganya ni benshi kandi nabo nibonera agasi kuvuga ngo ni inkuru mbari abantu bimwe bavuga ngo numvise bavuga mm. ni kuvuga abantu ubarabye ubarabye urusanga bamenaguritse imitwe bagwa ku mabuye baba barunze bishyiraho utuntu tw'utumenyetso gusa impande y'imanga babibona bakiri kure turi turasaba mu njeniyeri kabisa abivere maso ahandi nk'abantu barahashiriye turema n'icyo twagomba mwese barimo baragira turayibona yo gukora ibarabara mugabo amabizinesi arimo arakorwa neza kubera kubera badashobora bimenya niyo bashyizeho utumenyetso dushyira impande mm. turabona turabasaba rero abanjeniyeri kabisa barabe abantu bashize buzi bikomere mu mitwe bamenagura ikintu twe ntiwoshobora kureba urakoze cyane tom eh, mukomere kuri radiyo isanganiro urakoze nawe kumbure nimba ari ibyo gukosora azoheza barabe babikosore mu gukora ibyo barabara ubundi ku murongo mwiriwe mwiriwe neza ntituri ko turumvikana byumvikana ko umenya uri kure cyane umunyagihugu wo muri komine giharo umunyagihugu wo muri komine giharo n'inda twakuye ariko ndashaka kubaza ku bijyanye n'ibi by'abanyonyegeje ariko uno munsi si ikiganiro aho iwanyu havugwa uno munsi ikiganiro cyo kugira icyo mushikirije ahubwo si ikiganiro cyo kugira icyo mushikirije ahubwo n'aho iwanyu havugwa amaki uretse ko akajwi kanyu kari kumvikana ko kari kure cyane muraheza mwakure mutubwire amakuru tutamenye ngaho igihe hari umwiriwe oh. mwiriwe neza ndi Rishari Karusi Rishari Karusi n'amahoro yego icyo bashaka ni kuri uwo mushefu w'inyabugeni perezida agamije mu kugira iture niba nawe bamuhanure umengo ntituri kuri leta mbyeyi yarengetse umushefu yuwe umushefu yuhe muri ko muravuga ashije guteke n'ubugiye kwe mu kugira harengete naraciye n'agakinga carafata nsaba igiturenda kibura narahiriwe maka kuri kiriya gitasi narahiro rirarenga ndetse amahera ngo ndamuhaye igiturire mm, yayaguciye kubera iki nta makosa yari ifise amakosa y'igitasi sinari bwakiriye ariko urumva nimba utari bwariho igitasi uwo mukuru wa zone ya nyabikere nawe urumva ko haragufata kuko hariho amakosa waciye mwiriwe neza tuvuye nyabikere tugeze n'ubu mugeze mu kayongozi kwa ntiranka royize mu kayongozi mu ikomine ya bweru royize dusubiye mu ruyigi eh, mhm. aha mu bweru ku mutumba wa caga mm. urumva mu makuru mutamenye rero turagerageza biri mu byo mutamenya naho muhari mubizi mm. nyuma ya erika hajya erika n'amatara ariko aravuga biradutangaza cyane uru mm. rugomero aho barukuye ku rugomero rwa kayongozi hariho amarinye ateraje ahandi akagenda nko mu ijone bita y'ubusoro mm. akagenda nko mu rusengo ngo azotera azoraba mu gisuru mm. ahandi akabandanya agenda akaka aduca hejuru ni ukuvuga rero urabye ibyo twahora dukoresha ayo matara akihari cyangwa twari twabimenyereye turi mu nyuma y'abatigeze na kimwe niba mm. rero barabe ako gakonteri kaboneka mm. ikindi hariho ibi byo gukora amabarabara uri mm. kuraraba uva ku mugwa mukuru w'intara ya ruyigi uri kuraza mu kayongozi ni ibirometero mirongo itatu na haba haragerageze gusubiramwo mm-hmm. bakabatera baraba mu nkambi y'inyankanda ino y'abanyakongomani cyangwa abanyamurenge bagerageza ngo barabe ukuntu bosimba musitanteri twubaha cyane wo mu bukedi n'uwo twubaha cyane w'ibweru mm. baze bahurire ku kiraro cyahitwa ku gisenyi bagikore kugira ngo maze tubandanye tubana n'ayandi makomine neza mm. maze nk'ibyo byari mu byo umwe munsi muzo muzohatemberere muze ko haraba turanabakumbuye ariko muzoze neza mm. icyo kiraro cyaho bita ku gisenyi kibanguranya bukezi na bweru kirameze nabi cyane Mm. hari n'imodoka ziza kwakira utuntu tw'imyimbu uteye upfa mu kayongozi turafise amakenga ko baza kwibuka kubugura basheshe nawe carako niniya dukoresha iyo tuvuye kurangura utuntu iyo ku mugwa mukuru wa politike hagati mu gihugu igitega turafise amakenga igihe byomera nabi ico kiraro uravye ukuntu kimeze hama mwitagakire kandi mumererwe neza kwisangana urakoze cyane Aloise twizere ko ayo masanganya atazoba ngaho eh. ariko imana kizokinga eh, ahubwo urakoze mm, urakoze cyane isaha eh. zibiri zirenga iminota ku kwisanganiro Elia Kadoga arikanyereka ko arundi munywanyi uri ku murongo mwiriwe neza Mwiriwe Ninda twakuye Ndesanga rusi karusi Isa Yego mhm. ishobora kuba kiza uwo musore w'inyamikere uwo munsi rero yaransabye amarembo y'igikazi cy'ikinga amarembo nayumvise acambwira ati basi we pfuma uzana igihumbi umwe kugira ngo akureke ugende ndacana kibura nari mfise amagana atanu acambwira ati were kuri inzu igihumbi ubu nama kugira ngo akureke ugende ati reba nyina ati ati ayo mayafise uca wirwa ngaha narahiriwe rirarenga kweri agomba amuhanure ko turi muri leta mbyeyi ubu nta bintu byo kujya bitureba ku mugaragaro bakijya ku mugaragaro bamuhanure kweri ngo babakoze mm. ariko isa umukuru w'igihugu ah. ndetse n'izindi nzego barahamagariye abanyagihugu kwerekana abo bantu bose baba ariko barajya ibiture nimba koko ari by'ukuri ibyo mwagiriza uwo mushefu do zone wahinya bikere icyo kibazo mwaragituye izindi nzego zimukurira icyo kibazo ntazi n'inzego twaje twatwaye twashatse tugiture bamwereke kubera abaribo bose bamugira ngo ntibogiye nabyo utakikwere mm. ati ntakunda icyo gihumbi amacu giturire yoca nyiriza ngaho najya muri mucumbashi uwo munsi niho naraha mm. arakoze yisakumbure nimba koko ayo makuru ari ay'ukuri uwo mutware arihanura ariko kandi akaba ari amakuru atari ay'ukuri n'ibyo kubanza gutohoza turacarindiriye kandi telefone twanyu ni ibiri na kabiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu ibiri na kabiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri mwiriwe neza ninda twakwegaye reveriyani ngomane ya he eh, muri komene giharo aho tusubiye mu ntara ya rutana turavuze ibarabara riva ku ngoma riza mu gacimbiri muri muragarazi ryacitse abatware nabo tubabwiye mbona umenga ntibabigomba kubikora sinzi mm. eh. wavuze ngo ni kiyeri wavuze ngo ni kiyeri bavuga yuko ibarabara rikorwa na leta ariko baja imwe imodoka ntizikirengana n'amapikipiki ntiboraba mm, wavuze ngo witwa tiyeri reveriyano iryo barabara muvuga riva he rigashika hehe riva kuriva muri komine giharo rijya rihuza komine giharo na na komine kinyinya mm. eh. Eh, eh, reberi aho nyine igiharo haravuzwe amakuru eh, ajyanye n'ibihere byaraheze ibihere mm. ibihere biri mu mazu make make ubu byaraheze mm, byavugwe ingomane nyine oya ni iwacu ntabyo yavuzwe muri kuko uwo mutumba wa ngomane mm, biri ku mutumba uyu ni mu yindi mitumba iherereye ku ikomine ariko na no ngaho birahari bike bike twebwe nta biriho kwe hmm. eh. urakenuye reveriya saba murakoze ntugire umugoroba mwiza inyoni ziririmba bihayagiriza ubutore bwawe yewe burundi ngira ndakuririmbe yewe burundi Jurará ewe burundi ngira ndakuririmba ewe burundi ngucurara usane n'imana yakungariye reka usa n'imana yakungariye isaha zibiri zirenga iminota mirongo ibiri ku isanganiro mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza ni ku isanganiro ninda twakuye hakizimana mukike mu ntara ya bujumbura n'amahoro hakizimana amakuru tutamenye yabereye ngahe mukike n'ayahe ga hakizimana Mm. bagisibije gute na bagisibije gute ga hakizimana baragenda bakayitugire cyangwa bakayimanyira abafungura cyangwa uko yebo yabo mm yego tata tata mm urakoze cyane hakizimana ngahe mukike ubundi munyanyi ku murongo mwiriwe yamaze kuva ku murongo ariko turacarindiriye kuri irindwi na gatandatu gusa mirongo umunani na gatatu magana cyenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe ninda twakuye tuvuye umukike ubu tugeze washitse tuvuye umukike ubu tugeze eriya twakuye ari he imwakiro mu rukanya imwakiro n'amahoro ngaho mu ntara ya muyinga masha rero amakuru turashima mhm amakuru mutamenye mhm. mu by'ukuri twebwe icyo twagombaga kuguma kubisaba leta mm. mu by'ukuri yabi tugabanyiza ibiciro by'ifarini byararenganye twebwe dukora uwo mwuga kabisa turi mu kuwuhera kuko ifarini ni mwakiro ni karusi ikirago gutandatu n'amahera icyo mm. nasaba nasaba by'ukuri leta mvyeyi kandi leta nkuru mm. irabe ko tugabanyiza ibyo biciro by'ifarini nanone twebwe dukora uwo mwuga kuri turarenza ibyo biciro yamaze kuva ku murongo heriya ngaho imwakire ko ariko aravuga ibiciro bijyanye n'ifarine ava ku ifarine iri ku rugero rwo hejuru cyane ibiciro byaduze mwiriwe ntashoboye kuguma ku murongo uyu mwiriwe mwiriwe neza amahoro n'inda twakuye gahera siriyake nsabimana siriyake twakuye ari hehe ubu ndi gucumbura mugabo mvuka ku musozi kigarama komine butaganza mm, nduga kwijambo intara ya kayamba nduga kwijambo amakuru tutamenye mu gisagara cya bujumbura naya aya nayo ku musozi mvuka ko mu kigarama mm. nabona mu kwezi kwa mbere itariki zibiri twaragize inama mm. habaye inama hariho agasagara tuteramira ko ako gasagara kuba kagizwe n'inzu zishyira mirongo itatu na zitanu urumva n'agasagara kanini gateramira ko benshi mm. muri ubu rero urumva hari amatara imbere y'umuryango mm. mugabe inyuma hakaba atana hamwe hari itara mm. bigasaba urumva ukeneye urumva ahantu hari ibyo kunywa n'ibyo kurya tutegerezwa kujya gupfisa cyangwa kubihagarika mm-hmm. ushobora kujya inyuma y'inzu inyuma kure umugabo wo mu ijoro urumva ntihaba habona yirubatse bategeka imbonera kure ko bubatse yihagaritse aho kuba ari ukumucamana mm.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 n'aya mhm. kumwe mwari mwaduhimirije kugira ngo umumori bikirize ku ntamo z'umwonga mm, imikaratusi n'iwacu byananiranye mbona baguma batera ahubwo imikaratusi imikaratusi mm. ntashoboye guma ku murongo joseph arayekawe karavuga yuko muri komine ya buraza mu gihe ku minsi ya kane ahubwo hari isekeza ryo kurandura imikaratusi iri ku nkengera z'imyonga n'inkengero z'uruzi aho iburaza aho urumva bari ko barabitera nuko turashaniriza telefone twanyu ikiganiro ni aho iwanyu havuga make mwiriwe ninde twakuye nitwa Sabiyanka Patrice wo muri komine Gihara ntara ya eh, Patrice n'amahoro ngaho igihara agomba mhm twebwe ku badandaza ibiyeri mu bubare buto buto mm. badutoza tagisi sinzi ukuntu bimeze ibyo biciro byaje gute mm, kare nta tagisi mwahora mutanga oh, ariko ah, abantu bose bakora urudandaza Patrice bategereza gutanga amatagisi mu gihugu nk'umuntu afite inkarito zibiri wumva ah, mamudogiti uno munsi arayatamaze ariko ah, patrice icyo wibagira ni uko n'ushoye igitoki nawe nyine ategereza gutanga itagisi nibaza ko ari ibintu utahura bijyanye no gutanga amatagisi ku badandaza n'abagurisha mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe eh, mwiriwe neza murakomeye nawe ni ukuri twebwe n'amahoro ku isanganiro ni na twakuye twakuye ari hehe riro kuva ngaha muri kongo inde siriro siriro ngaho muri kongo amakuru tutamenye ngaho muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni mbo amakuru mutamenye twebwe abarundi vrema bamaze bakumva ko uko amasepetere yangu yamaze guhera mhm. abarundi abarundi kweri vrema prezida kugira tukarakira tugarukiye mu Burundi kugira amudisho rero ubu kuri ngombwa dufise tuna turabangamira mm eh, kubera benshi bari mugasha ubukweri nta nuwo ari benshi gose mm eh, ubwo no kujya mu ibarabara mu ibarabara ugenda ufise ubwoba ubonye n'umupolisi ushimukweva kugira ntakubaze sepejere ko ya sepejere nta murundi numwe agifise sepejere gikomeza Mm. ugereranije none gasiriro abarundi bashobora kuba bari mu busho kubera ko atabyangombwa ubu bafise buba bangana gute eh, eh, ni benshi ni benshi ntawe ushobora kubamenya kubera muri iyo minsi haraje n'imisako aho babakura mu nzu aho baba mm. Eh, urumva ntawe ushobora kumenya igiharuro cyabo gusa ndibuka hariho abayigeze kuvuga yuko bazoza barabafasha babafunga kugira ngo bakwigiye ijana n'itanu bamaze gukwira tasenkani ngo niho bazoja babona kubarungika iyo mu Burundi mugani ntiturabimenya neza yuko bazobarungika nuko batazobarungika mm. eh, rero icyo twasaba twasaba yuko yoraba vrema karaba ico yokora kubera ino turageramiwe sana mm Mhm. icyo kibazo none eh, hari icyo inzego za repubulika iharanira demokarasi ya kongo ushobora eh, ziri ko ziragikorako wari uvuze subiraho sinumvise neza nari ko ndakubaza nti hari icyo inzego zo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zaba ziri ko ziragikorako siriro ntashoboye kuguma ku murongo ariko yariko aravuga ibijanye n'abarundi bari muri repubulika ya demokarasi ya kongo bariko barafatwa n'abandi bagafungwa kubera ko ata byangombwa bafise mwiriwe ninda twakuye yewe diberi kimasi muhwazi muri nyabitsinda mhm, ni amahoro gabirikemu ni amahoro kweri duga kwijambo nagomba kuvuga ku bijyanye n'ibarabara riva mu kinyinya rijya mu gihamagara ry'ikiraro mhm. kiri ku mubiri cyateye ishangaye mm. ni ukuri mwese harakomeretse umumotari yaguye akomeretse nyine aguye muri nyakiraro ni mm. ukuvunika yacyavunika mm-hmm. twashaka no kuri ababigeze barabigebarabara kugira ngo barisubiremo kuko kweri amasanganyama yabaye ni menshi cyane yego mm. ni ukuri bogerageza kuko igihe barononekaye kweri ntirisigaye ribarabara ntiworara yego ababijejwe hejuru binyarukamo kugira ngo amasanganya agabanuke hmm. yego urakoze cyane birikiye urakoze cyane yego ni ukuri ugira ijoro ryiza agishora nawe nero tantamu kagenda rukinzore tamusake l'arbre di santo di me e si che lo mise nazionale Y levo, mon pays, oí levo, mon pays Burundi, y levo, oí levo, mon pays Burundi, y levo, coni levo, lo quierda frío, Burundi, y abre más el mar de sol. kimwe muvyo naha inama kera atari amayinite nuko ukuntu bincafuza arancafuza ku ishati ye eh, kumiza hewana eh, wapi ariko pamfile nawe uracaca umwanya n'amakarata kweri gushika ino saha nturamenya kugura amayinite ya ekonete na uzuza uzuza ubu ho ku bantu dukoresha uzuza mm. batwomereye amabonisi uyavuga <laughs> buhoro buhoro venansiya ndagusavye mm. none uzuza imeze gute urumva uzuza mhm. ni transfer ya ekonete itameze nka ziga tumenyereye mm. ugenda ku mukozi wa ekonete adanaza amayinite ahariho eh. hose ugaca umubwira guha amayinite ya ekonete ya uzuza agaca agutransfera ubwo nyine uti urajuragirika haca haza mesaje ya ekoneti kwereka ngo muhejeje gushiramwo amayinite mm. kujya kwikarata ikizo c'amayinite yawe uza ekoneti eh. no guhera ku mayinite ijana uraronka mm. akabiga nako mm. nuko bonisi bizana oya oya ngo tuje ku kabotike kwa kadogo mbanze nguriyo transfer ya ekoneti yawe uzuza nongere nironkere izo bonisi urazi uzuza uzuza ni taransiferi y'amayinite ya ekonete iza yikoreye umuganda w'amabonusi ushobora kuyisaba ku mudandaza wese w'amayinite ya ekonete akwegereye hurumbira uzuza ya ekonete ucungura umwanya n'amafaranga irembo irembo bo bo mo peyi irembo miazgo vovuse dihongo irebo irebo mon pays oh irebo mon pays Burundi irebo saha zibiri zirenga iminota mirongo itatu n'ibiri muri siyo za hanze y'isanganiro umunywanyi ku murongo mwiriwe neza mwiriwe neza nida twakuye ni vigitori vigitori twakuye ari hehe Victoria ari musongati imusongati ni mu ntara ya rutana mu ntara ya rutana mhm. duga ku ijambo ego hama amakuru mwe mutamenye mhm. ego turavye aha ukuntu ah, abapeje bariko barakora tubona umenga aryama ntirava mu nka waravuze ego ntirava mu nka aryama mhm. ego ubera ndafite akarorero kamwe aho usanga umuntu afite imyaka mirongo itandatu n'itanu ashobora gufungwa indwi zibiri kandi ari amatati yo mu nzu hmm. yego hmm, none ayo matati yo mu nzu uwo muntu afite imyaka irenga nta makosa aba yakoze biba byagenze gute oya nta kosa aba yakoze kuko urumva iyo umuntu ajya kwitwara mugabo ngenda bikurikiranye nasanze harimo ibintu by'igiturire cyo ntikirahera hmm. kubera umupeji umwe mu bapeji bane afite abantu umunani bapfunzwe bose uca wumva ko abarindiriye ko bamufumbatisha rego hmm. ariko inyamiramabi ntirinda kuraba yuko ibifise abo iri kirakurikiranira amadosiye benshi canke bakeyi ikinyamirama birabaho no kuraba ko amakosa ariko yakozwe hanyuma oya ntibigaragara kuko jya naragitanze no mu ntwaro naragitanze biragaragara ko abantu munani bapfunzwe bose kandi hari inyamirama bizine inyamirama mhm. bimwe akaba ari isi n'abo bantu bose cyangwa ko haba harimo akabahanzi mm. ego ababijejwe bo kuri batuza kwashika imusonga tugira barabe uyo muntu barabe ko bo mushanje akajana n’ahandi mm, ni musonga te kumugwa mukuru yego imusonga tumugwa mukuru mm. kuko naje ndahora mu gasho kubera ibihumbi mirongo ine na bine canke n'agashavu yego nicyo nabitohoje ariho ndi mm. nshimye kubivuga rero yego mm. urakoze cyane eh, vigitora ngaha musongati mhm, kumbure nimba ari byo ababikora barikebuka ariko atari byo naho kumbura mhm. inzego zibijejwe zirashobora kuja kuraba neza yuko ibivugwa kuri uwo mopeji iyo nyamirama bari by'ukuri mwiriwe neza halo ninda twakuye amahoro ninda twakuye ga yemwe Emmanuel Emmanuel twakuye ari he ndi ku muri komine mugina mm, mm, muyange komine mugina ni mu ntara ya cibitoke yego ni mu cibitoke duga kwijambo ¿Ah? ha duga kwijambo mano yego ikibazo twebwe dufise hano mm washaka batubarize leta ku bijyanye n'imiti yo gupomba ibiterwa kuko turi ko turarima itomati tugapomba amajide mugabo imirimo ikaguma ipfa tubona umenga amajide ntabwo uva gisisa mm. hahetse igihe kingana iki muri ko murapompa izo tomate indwara zigwaye n'iyihe indwara zigwaye n'iyihe izo tomate indwara izo tomate zigwaye indwara iyihe imeze gute ni akanyugunyugu katera impfunya imirima idasubukana nta kintu na kimwe dushobora kuronka mu mirima mw'ino minsi ubu hmm. ni ukuvuga ko imirima y'itomate iyo ngaho imugina yose yagwaye imirima cumi umunani yose yagwaye hmm. urakoze cyane Emmanuel kumbure inzego zijejwe uburimyi n'ubworozi azoheza barabe nimba imiti mukoresha ifashe idafashe naho babahindurira ntibatura hafi ko zitoba ari ngubu nke za sida kuko ibintu biri ko biratuba ko birateye n'ubwoba n'isoni nzira mm. urakoze mani ugira ijoro ryitsa ngaho imugina mwiriwe ubundi ku murongo mwiriwe neza ikiganiro ni aho iwanyu havugwa amaki mutubwira amakuru tutamenye ngo tumenyeshe hano kuri handi y'isanganiro mura twakora ku mirongo itandukanye rero mukatubwira ayo makuru tutamenye kugira ngo nimba ari ibintu byiza byakozwe ah, babikoze biba akarorero babera akarorero abandi ariko nimba ari ibintu bibi byakozwe naho ababikoze bikebuke nuko hari uwundi munywanyi ari ku murongo mwiriwe ninda twakuye siriyake nari ngarutse siriyako Eh, wari ugombye kumbaza ati none ibyo bintu bivana ni umutekano muke mhm. biteza umutekano muke isuku rike mm. bisamwe biteza isuku rike nyine urumva bihagarika aho kubera mu ijoro inyuma hatabona mm. iyi cyose tutari ko turahuriza ko siriya konera ko ndakubaza imbonerakure wavuze ni urwaruka rw'umuganga uri ku butegetsi sende defitede bihuriye no oh, gucunga bihuriyehe no gucunga aha ahakorerwa isuku rike ni ukuvuga umugambi uri ku butegetsi ni ukuvuga ni nk'uko uwo ari we wese woba aho hantu mm. ni ukuvuga urumva wihagaritse ahantu kuba umwije urumva aho haba habona aho habona cyangwa n'amakomite ajejwe umutekano eh, urumva inyuma aho ntirumva ntihabona mm. ni ukuvuga igihe cyose waba ko bawushyiraho amatara inyuma y'inzu mm. kugira ngo umuntu arongere ashobora kujya kwihagarikayo atangorane ashobora kugira bareke kwihagarika aho hantu bituma hateza umutekano muke ku isi mm. aho rero urumva ngo nkebura igisagara kuko bariho mm. hama bashyire amatara inyuma kugira ngo umuntu mu mw'ijoro ashobore kujya kwihagarika inyuma areke kuyihagarika ku ibarabara subira uhibutse na majahe neza na neza ni mu kayanza komine butaganzwa umusozi higarama mhm. aho gasagara bakita mu kayanza nyine mm. nibyo nashatse kumenyesha kugira ngo ntihagire umuntu wahohotera kandi amakosa nabo baba bayafite ko atamakara bafite inyuma mm. bituma n'abanyezamu bahararira nabo nyine ntibararira neza kuko inyuma atamatara ariyo bituma nabo nyine inyuma bamenera ko mm. ugasanga bibazaniye ingorane ko batarariye kandi nabo inyuma hari ibitoke gusa mm. nicyo nashaka gushyikiriza urakoze siri ijoro ryitse saa zibiri zirarenga iminota mirongo itatu n'icyenda ku isanganisho mwiriwe mwiriwe neza alo mwiriwe neza ninda twakuye twakuye ari hehe Clement imwaro ku mugore Clement imwaro na imwaro amajaye mu kayokwe duga kwijambaho mu kayokwe amakuru rohondi kuri ubwiye ngaho mu kayokwe naya Eh, yego twe tugomba kuvuga ko ikibazo cy'abantu babaye amakinga ku isoko ku ibandura urabona mm. naho uba wahagaze n'uturere turiya kandi kagiye mu mm. isoko baca baritwara kubibuza kandi umuntu kuba yinjiye mu isoko ni bande baritwara abantu bacungereye amakipe bahaye akazi nyine basharara icyo kintu akaba mm. ikibazo mm. mu mategeko umuntu twari tuzi yuko uyu munsi bakuru neza akajya hagati akagasubira kuritora ariko mm. uje mu isoko ariko utagiye mu isoko sinari nzi ko umuntu ashobora kuba atwara ikirungo uhagaze kwinjiye mu isoko yego kubera itije twadutse ikirere kiraremereye kuko mbona bahagaze cyangwa hari n'utuyari ibintu atari mu isoko mm-hmm. kuko naho binjira ku ibara ry'amaguru ntabwo ari uko abyoroheye kuko izaba izajyayo bayitwara rero kabisa sibyo bivuze tunashatse duhagaritse umutima ukuntu bagutwara ikinga nta na kimwe hari n'igihe mbere umuntu umenga ari nubwo kandi kuri uwo muntu ukirukanka bakakondera ibaza ko agiye rero kabisa sibyo bintu birimo no kureba kurara umuntu afunguye mu isoko akajya asigarana muko mwataguye mu isoko ahagaze ku ikaburimbi buri wese kutugira imbabazi barakubiza baratwara none uhagaze uhagaze ngaho kuri icyo gituro aho mushira amakinga aca heza akariha amafaranga angana gute bariha amahera ijana yego mugore urumva utari mwiswe utagiye kukoraga mu kaburimbi kino mvugo niba batwara yego twe serivisi tuba tubaye dufite urakoze cyane kirema ngaho mu kayo kugira ijoro ryiza himwara rero rya twese mhm, saa zibiri zirenga iminota mirongo ine n'umwe ikiganiro ni aho iwanyu havugwa make mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza mahoro mahoro n'inda twakuye eh, inde ndi mu ruyigi ndi jamari jamari mu ruyigi amajahe Eh na mahoro kabisa. Na majahe uri amajahe gajamaye. Acha makuru machacha. Utwakuye uri gajama? Eh ndi mu ruyigi. Mu ruyiga majahe. hanyina mm, ku mugwa mukuru w'igisagara ku isanzu mu gasanda ku isanzu aha nagomba mhm. gusaba kweri ku bisanzwe iri barabara riva gitega rigenda ahantu hose riza ahantu rigi yongera rigenda mu cyangwa mm. bagomba gusaba kuri mu bukiranganji bw'intwaro basi kweri kugira ngo babirare kweri barakweri babatumariye ko bagonga kubera imodoka zirukanga cyane kweri barabe kungene buse nk'amadodani hano kugira ngo mu minsi agende bukebuke mm. bagomba basabye kandi ishimishe kweli kabisa kweli kuko nyene uko leta ari leta mvyeyi barabukungane kuko twese babona kumenya ngo abashoferi nta kuntu bagenda buke buke kuko nta ibarabara nta bimenyetso birimo by'uko bakora gufunguza mm. byarananiye nyine umutekano w'ibarabara ntawe ukihari ariko ibimenyetso muri iryo barabara birahari ijambo eh, iryo barabara rifagitse bari gisigaye rigenda mu cankuzo ndaribona ariko hariho ibimenyetso byerekana yuko umuntu ahagarara canke agabanya nijya bimenyetso bihari barabara abashoferi kugira ngo basigaye baraba nyine imodoka hari ziriruka rwose nyine ziriruka rwose nyine umuntu ariko ari nko mu ibarabara nyine ariko aratambuka nyine utubona nyine bamwiteje ukuri abantu kweri iri barabara ryaba amazu ko yose ko dushyira mu madodani kabisa urakoze cyane kumbura nimba ari ikibazo cyo gushyiraho amadodani ku mabarabara kugira ngo abariko baranyaruka baheze bagabanye umuvuduko ibyo birashoboka ariko iki hari nuko iryo barabara rirafise ibiranga ibyapa byo ku mabarabara byo birahari igisigaye kumenya nuko abadereva cyangwa abagendesha ibyuma baheza bagakurikiza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 ga shadarake ni uko ikimana turashima nduga ku ijambo ikibazo cyise mhm. ni kuvuga hari ibarabara ryakwidutse munyakigezi no kwa veza ijya muri komine nyabikere na mutumba bihana urubibi rero mm. ko inashaka bazovuge yuko nyine badukoreshwa abamotari turonka n'aho duce mm. n'imodoka kubera izihe zisa mu ntara ku ikomine ntara mm. musitanteri iwacu yoraba na musitanteri bakavugana nyine bakazabikoresha kweri kabisa mm. yego ubu nta modoka ziyita zarabomotse urakoze cyane shadira mm, abajejwe amabarabara banabyumvise romba ko namwe muri ko murabyivugira mm, ababijejwe babyumvise nico gituma hanze isanganiro yabahaye akanya kugira ngo namwe mu bamenyesha amakuru baho muherereye yego twitanga abamotari twatanga amafaranga make make tukabikoryo barabara kuko dusigaye dushahana ukure sawa sawa urakoze ijoro ryiza shadarake ngahe mutumba mwiriwe mwiriwe ni jamari mwisare jamari ni amahoro amakuru tutamenye ngaho mu mwisare ga jamari naya amakuru mutamenye ndetse n'icyaha komisiyoneri abakomisiyoneri bajyanye n'ibyo kugura inka mhm. turashima ko iyo ngingo dufatira kweri igakora kubera abakomisiyone baragisibije n'ikiyo kinyama cyari cyageze n'inkingi ugasanga kuri mwe n'inkingo ari mu gahunda mm. bisaba abajeje intwaro ko bobishyiramo ingufu ku buryo umudandaza yigirizananye n'inka bagahuza niho usanga n'akabeho k'inyama kariko karakoroka kuko mm. ubu byari birenga ibiro ku bihumbi n'ibihumbi ugasanga niyo nka yabuze amahera icyari kuvuga ntashobora kuguma ku murongo jamari mwisare ariko reka aravuga ati leta yakwiye kuraba abakomisiyoneri b'inka abo bahagarare nta munyamahanga yashobora kutwubakira na karubuntu urihabwa ni saa zibiri zirenga iminota mirongo ine n'icenda muri za hantu y'isanganiro mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe ndabumva neza ninda twakuye mwiriwe neza ninda twakuye gahemu indayasaba jya berekimasi muri komine mugongomanga berekimasi mugongomanga n'amahoro n'amahoro duga ku ijambo turashimira musitanteri wa komine mugongomanga yahagaritse abakomisiyoneri b'inka yego mm. turamushimira cyane ni umushinga ni umupasoni ahashyitse yego mm. kubera umukomisiyoneri wasanga ariya amahera menshi gusumbya mwene inka na mwene kuyigura mm, nk'inka iguzwe ibihumbi amajana umunani umukomisiyoneri acaronka ngaha nk'umukomisiyoneri ashobora kurya amafaranga ibihumbi ijana nawe akaca akubwira ko ayigurishije amafaranga ibihumbi amajyana ino mm. yego turamushimira rwose mm. yego sawa sawa na mwera urakoze bireke masi ngaho imugongo manga yego mubwira ijoro ryiza saa zibiri zirenga iminota mirongo itanu turindira izo telefone twanyu mhm. neza cyane rwose murakoze cyane ah, mushobora kandi kutwakura muciye ku buhinga bwa watsapu irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu cyangwa itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe mwiriwe neza inde nitwa fesito mu batazira muheya fesito ngaho n'amahoro oh, ngaho mu Eh, mu kayogoro kwari turashima n'akavura n'ikeza n'imirima imeze neza cyane naho urumva imana ishinga amakuru jehome hakizimana atadushikirije n'aya twebwe mu ino niyo radiyo nagomba mbanze mvuga ikibazo kifatiye kuri radiyo sanganiro kubera ino ntiyumvikana neza cyane tuba dushinzwe ibyiyumviro ibyo birashika kenshi mm. yego none usanga hari ibintu bijyamo sinzi ko muzo havamo uraba natwe kugira ngo nino tuzohore tubumviriza neza ikibazo cy’ubuhinga kivu giturutse kuri inanzegwe ico ni kibazo muri radio y'isanganiro n'abahinga eh. barabizi yuko hari aho rimwe rimwe biza biranka kumbure ngira ngo hazoteba haboneke inyishu irama eh. y'ico kibazo ca inanzegwe yego muzoba mudufashije ariko murayumva nabi nabi yego eh, mwaba mudufashije rwose kuko natwe turabakenera rwose n'ibyo byiyumviro mutanga birarase bakenera mm. natwe ko tubabwira ibi akaba katubatiye yego mm. muragerageze muragerageze mu duhere babategenisiye babituryomanurire kweri abahinga nk'aba kadogo hari n'abitwa ba francois kimana batazira musaza bo nibaza ko mu minsi ya vuba bazorondera eh. inyishu y'icyo kibazo yego turabipfurije ijoro ryiza ubwira ijoro ryiza nawe fesite yego mubwira ibyo barayamaze bati ahari inama hamwe imana kandi ngo inama isumba kugira amahoro atsimbatare nitwame turangwa n'isaha zibiri zirenga iminota mirongo itanu n'itatu mwiriwe neza mwiriwe neza ninda twakuye nitweze umuryango wo mu ntara ya rutana komine kiharo inde seze umuryango seze umuryango yego mhm, nduga ku ijambo icyo nashaka kuvuga ni kuvuga twe turafise ibombo mm. riri mu gacimbiri nyamashumi mm. iryo bombo ryaramenaguritse none twasaba abarico ko badukora iryo bombo kuko kwera tugova amazi kubera nico gituma rero tumengo abarico botugaruka kwiryo bombo natwe tukaronka amazi nk'abandi urakoze ese mujyano ngaho igiharo mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe amahoro ninde twakuye twakwiriye banyitwa bandiremba ko joel ndi muri komini buhinyutse ntaramuyinga joel muyinga n'amahoro yego n'amahoro duga ku ijambo ikintu nagomba ashyikiritse mhm. amakuru mutamenye mm. ikintu cyitwa amabati cyabaye kananira bahinga mhm. kurigura bakubwira ibiri na bitatu mm. none kubera ubushyikirangange burakwiye kuraba bukaraba ukuntu amabati boyatorosa kubera n'inzu umuntu yashaka kuyubaka ugasanga irasiduje kare mwahora murigura ngahe rimwe ibihumbi cumi na bitandatu n'atanu cyangwa cumi n'indwi mm.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 ariko ndavuga yo ku bijyanye na barabara yuko abariko baraca ajya amabizi vrema bajya barashyiraho ibimenyetso biboneka kuko abantu barakomereka bimwe birengeje urugero muhuye n'ingene bamenaguritse imitwe urumva ari igitangaza bityo hmm. nicyo twari ko turasaba nk'abajya bajejwe nyine ibintu byo gukoresha kabisa baze barabira kabisa abantu baze barahashyira ibimenyetso biboneka babishyire hakiri nka kure yaho bariko barakorera kabisa kugira abantu baje bagavye vema mm. baje bakoze kabisa kuko birateye agahinda uhuye n'abantu bakomeretse kandi ukumva ngo ubundi arakomeretse ukumva ngo babiri baraguye ukumva none mm, ntashoboye kuguma ku murongo mwiriwe mwiriwe ninda twakuye nze mu ni amahoro gadezera ndashima imana namwe nibaza ko ari amahoro twebwe n'amahoro amakuru tutamenye ngaha mu nayo bo mutamenye ni ibijyanye n'ibikorwa mu ifarini mhm. mikate virema yadinze biteye ubwoba kandi bagabanije bagize utuntu duto duto cyane yego mhm. umukate wari ugugwa nk'ijana na mirongo itanu ndabona waba babiri n'itanu naho nkenka uwo udakwiye yego mhm. umwanya bigiye kubaza numvise barambwira ati ah, ifarini igeze ku bihumbi mirongo itandatu ibiro bingana abari ibiro mirongo ibiri na bitanu hama mm. amakoto yarakuwa nka none kare yahora igurwa ngahe ga dezi niyo minsi yagurwa mu mirongo ine n'amahera makeya hejuru mm. hama amakoto nayo yaragurwa ibihumbi nka mirongo itandatu na bageze mm. ngo mu bihumbi ijana ibitekerezo nabyo ibintu by'amashashi urumva byo ni byo kunumva abantu bageze nk'ibyo budandaza urumva amakoto yaradutse biteye ubwoba boraba kweri kuboko nakatumbura kamaera mazana abiri bugasigare kanu katoyi nutukati urumva baratugabanije mm. aba atagabanije nabo baradugize urumva biragoye sinzi mbona mugasi zivyo vyonyene nibi vyutomo mbona navyo nyene biguma biduga ibintu vy'amahomo ku mwanya ku mwanya sinzi ico bivako ate mm. mutubaize abajeje ubushikangazi bw'ubudandaji mwa bantu mm. ego mwaramubicishako mu makuru mukavuga ati farini yaraduze Hmm. niba kubyumva sinzi rero ariko dezire nicyo gituma kino kiganiro cagiye kugira ngo namwe muba bamenyesha amakuru baho muba muherereye ah, aho wumva ngo amakota amaze kuduga amafaranga arenga ibihumbi mirongo ine ni he abantu bayari abantu bagenda gutura nyine ku mamangazini hmm. none nta memora mubaze rero hmm. ku maduka atandukanye ndazinkuye inkuru y'iva muzayitubwira amarira mugire ibikorwa byiza muze mubaze n'ubushirangazi bwakomereze urakoze cyane dezire aho mugire ibihe byiza mugire ijoro ryiza nawe ni na hano duciye turangiriza kino kiganiro aho iwanyu havugwa amaki cyo kuri ino genekerezo ya mbere ni ruhuhuma umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe reka nshimire mwe mwese mwatwakuye muri mu mihinga itandukanye y'igihugu yakoze kandi Elia Kadogo yafashe mu buhinga bw'ibyuma yakoze bakoze kandi aba bantu bose aho bava bakagera batwakuye Eliane Bell nibigira ni ari kumwe namwe muri kino kiganiro aho iwanyu havugwa amaki ndayifurije kugira ijoro ryiza mu minota ibiri mukurikira amakuru mu kirundi na jean marie mayoga iwanyu havugwa amaki nta mwanya afite kumenya ibyo muri karitsiye ntabyo n'ibiziga ingurane z'iwacu mu kazi naho buri umugabo ufise ibyawe ruguru wubatse